11. lekcija Ja jūs no vakardienas lekcijā izvirzītā redzes viedokļa varat pārskatīt cilvēka ķermeņa būtību, vispirms ievērojot garu un dvēseli, tad jūs cilvēka ķermeņa būtības uzbūvē un attīstībā ātri varēsiet iesaistīt visu to, kas jums vajadzīgs. Tādēļ pirms mēs atlikušajās lekcijās pārējām pie cilvēka ķermeniskā apraksta, turpināsim šo apgaismošanu no garīgi dvēseliskās puses – Jūs vakar taču varējāt atzīt, ka cilvēks ir iedalīts trīs sastāvdaļās – kā galvas cilvēks, kā rumpja cilvēks, kā locekļu cilvēks. Un jūs redzējāt, ka katras šīs daļas attiecības pret veselisko pasauli un garīgo pasauli ir dažādas. Apskatīsim vispirms cilvēka galvas veidojumu. Mēs vakar jau teicām, galva visvairāk ir ķermenis. Krūšu cilvēks mums bija miesīgi – un dvēseliski apskatāms, un locekļu cilvēks kā miesīgi, tā dvēseliski un garīgi. Bet ar to dabiski galvas būtība nav izsmelta, ja mēs sakām, galva visvairāk ir ķermenis. Patiesībā tā nu reiz ir, ka lietas nav asi nodalītas viena no otras, un tādēļ mēs tikpat labi drīkstam teikt, galva tikai citā veidā nekā krūtis un locekļi ir dvēseliska un garīga. Galva kad cilvēks piedzimst, jau visvairāk ir ķermenis. Tas ir tā zināmā mērā to, no kā tā kā galva sastāv, ir izpaudusi ķermeniskās galvas formā. Tādēļ arī galva izskatās tā. Galva ir arī pirmā, kas izveidojas cilvēka embrionālajā attīstībā, un vispārēji cilvēciskais garīgi dvēseliskais vispirms parādās galvā – Kāds sakars ir ķermenim, galvai ar dvēselisko un ar garīgo? Tā kā galva ir jau iespējami pilnīgāk izveidots ķermenis, tā kā tā visu, kas ir nepieciešams izveidošanai, ir jau paveikusi agrākajās attīstības stadijās, no dzīvnieciskā līdz cilvēkam, tādēļ tā ķermeniskā ziņā var būt vispilnīgāk izveidota. Dvēseliskais ar šo galvu ir saistīts tā, ka bērnam piedzimstot un arī vēlāk attīstoties, pirmajos dzīves gados, viss dvēseliskais galvā sapņo, un gars galvā guļ. Tagad mums ir savāds miesas, dvēseles un gara salikums cilvēka galvā. Mums ir ļoti, ļoti izveidots ķermenis galva. Mums tajā ir sapņojoša dvēsele, skaidri sapņojoša dvēsele un vēl guļošs gars. Tagad runa ir par to, kā redzēja tikko raksturoto faktu saskaņā ar visu cilvēku attīstību. Šī attīstība līdz pat zobu maiņai ir tāda, kad cilvēks galvenokārt ir adarinoša būtne. Cilvēks dara visu to, ko viņš noskatās savā apkārtnē. Ka viņš var to darīt, par to viņam jāpateic tieši tam apstāklim, ka viņa galvas gars guļ. Tādēļ viņš ar šo galvas garu var kavēties ārpus galvas ķermeņa – viņš var uzturēties apkārtnē. Jo, kad cilvēks guļ, tad viņš ar savu garīgi dvēselisko ir ārpus ķermeņa. Bērns ar savu garīgi dvēselisko, ar savu guļošo garu un ar savu sapņojošo dvēseli ir ārpus galvas. Viņš ir pie tiem, kas ir viņa apkārtnē, viņš dzīvo ar tiem, kas ir viņa apkārtnē. Tādēļ bērns ir adarinoša būtne – Tādēļ no sapņojošās dvēseles attīstās mīlestība pret apkārtni, galvenokārt mīlestība pret vecākiem. Kad cilvēks dabū savus otros zobus, kad viņš pārdzīvo zobu maiņu, tad viņa attīstībā tas īstenībā nozīmē galvas attīstības pēdējo noslēgumu. Kaut arī galva jau piedzimst pilnīgi kā ķermenis, tomēr pēdējo attīstību tā veids tikai pirmajos septiņos cilvēka dzīves gados – Ko viņa tur paveic, tas atrod savu noslēgumu, zināmā mērā pieliek nobeiguma punktu ar zobu maiņu. Kas tad tur īsti ir noslēdzies? Redziet, tur ir noslēgusies formas veidošanās. Tur cilvēks to, kas viņus sacietina, kas viņu galvenokārt padara par formu, ir ielējis savā ķermenī. Ja mēs redzam nākam cilvēkam otro zobus, tad mēs varam teikt, Pirmā izskaidrošanās ar pasauli ir pabeigta. Cilvēks ir izdarījis to, kas pieder pie viņa formas darināšanas, pie viņa izveidošanas. Cilvēks šajā laikā, runājot par galvu, iekļaujas savā formā, savā izskatā, bet ar viņu kā krūšu cilvēku notiek kaut kas cits. Krūtīs tās lietas ir būtiski citādākas nekā galvā. Krūtis ir organisms, kas no paša sākuma – kad cilvēks piedzimst, ir ķermeniski dvēseliskas. Krūtis nav tikai ķermeniskas kā galva. Krūtis ir ķermeniski dvēseliskas, tikai gars kā sapņojot vēl ir ārpus tām. Ja novērojam bērnu viņa pirmajos gados, tad mums noteikti jāpamana lielāko nomodu, lielāko dzīvīgumu krūšu daļās, iepratim galvas daļām. Būtu caur caurēm nepareizi, ja mēs uzskatītu cilvēku par vienu vienīgu haotisku kopā samestu būtni. Ar locekļiem lieta atkal ir citādāka. Te no pirmā dzīves acu mirkļa gars, dvēsele un ķermenis ir dziļi viens ar otru saistīti, tie savstarpēji cauraužas. Te bērns arī visagrāk ir pilnīgi nomodā. To pamana tie, kam jāaudzina šī būtne – kas spārdās un ķepurojās pirmajos gados. Te viss ir nomodā, tikai tas ir neizveidots. Tas vispār ir cilvēka noslēpums. Viņa galvas gars, kad viņš piedzimst, ir jau ļoti, ļoti izveidots, bet guļ. Viņa galvas dvēsele, kad viņš piedzimst, ir ļoti izveidota, bet tā tikai sapņo. Tiem vispirms pakāpeniski ir jāpamostas. Kā locekļu cilvēks, viņam piedzimstot, Cilvēks ir gan pilnīgi nomotā, bet vēl neizveidots, neattīstīts. Īstenībā mums jāizveido tikai locekļu cilvēks un viena daļa no krūšu cilvēka, jo locekļu cilvēkam un krūšu cilvēkam ir uzdevums pamodināt galvas cilvēku, tā ka jūs īstenībā tikai šeit saņemat patieso audzināšanas un mācīšanas raksturojumu. Jūs attīstāt locekļu cilvēku un vienu daļu krūšu cilvēka – un ļaujiet locekļu cilvēkam un vienai daļai krūšu cilvēka pamodināt krūšu cilvēka otro daļu un galvas cilvēku. Tādējādi jūs redzat, ka bērns jums jau kaut ko ievērojamu nes pretī. Viņš nes jums pretī to, ko viņš nes sevī savā gatavajā garā un savā relatīvi gatavajā dvēselē no dzimšanas. Un jums tikai jāizveido tas, ko viņš nes pretī negatavajā garā – un vēl negatavajā dvēselē. Ja tas būtu citādāk, tad audzināšana, patiesā audzināšana un mācīšana būtu vispār neiespējama. Jo padomājiet, ja mēs visu garu, ko cilvēks sev kā dotu nes līdzi pasaulē, gribētu izaudzināt un apmācīt, tad mums kā audzinātājiem vajadzētu vienmēr būt pilnīgi izaugušiem tam, kas no kāda cilvēka var rasties. Nu tad jūs drīz varētu no audzināšanas atsacīties – jo jūs varētu uzaudzināt tikai tik saprātīgus un tik ģeniālus cilvēkus, kāds jūs pats esat. Jūs pats sevi saprotams nonākat situācijā, ka jums jāaudzina kādā jomā daudz saprātīgāk un ģeniālāki cilvēki nekā jūs pats esat. Tas ir iespējams tikai tāpēc, ka mums audzināšanā ir darīšana tikai ar vienu daļu cilvēka, ar to cilvēka daļu, kuru mēs arī tad, varam uzaudzināt, ja mēs paši neesam tik gudri un ģeniāli, varbūt pat ne tik labi, cik viņš pats nes sevī apdāvinātību ar ģenialitāti, saprātu, labestību. Tas, ko mēs audzināšanā varam panākt kā labāko, ir tieši gribas audzināšana un daļa no rakstura audzināšanas. Jo to, ko mēs audzinām caur gribu, tas ir caur locekļiem, ko mēs audzinām caur raksturu, tas ir caur daļu krūšu cilvēka, To mēs varam novest līdz tādai pilnības pakāpei, kāda ir mums pašiem. Kā galu galā ne tikai kalpotājam, bet arī modinātāju pulkstenim var iemācīt uzmodināt daudz gudrāku cilvēku nekā pats ir. Tā arī daudz mazāk ģeniāls un pat daudz mazāk labs cilvēks var audzināt cilvēku, kuram ir spējas uz ko labāku nekā pašam. Protams, mums jābūt skaidrībā par to, ka attiecībā uz visu intelektuālo mums nav vajadzības būt līdzvērtīgam ar attīstošos cilvēku, bet ka mēs, ja runa ir par gribas attīstību, ka mēs tagad no šī viedokļa redzam, tiecamies pēc visa iespējamā labestībā, pēc kā vien mēs varam tiekties. Audzēknis var kļūt labāks nekā mēs paši, bet ļoti iespējams nekļūs, ja mūsu audzināšanai nepievienosies vēl cita no pasaules – vai no citiem cilvēkiem. Es jums šajā lekcijā esmu ieskicējis, ka valodā dzīvo zināms labais gars. Valodas labais gars, es teicu, ir ģeniāls. Tas ir gudrāks nekā mēs paši. Mēs varam daudz mācīties no tā veida, kā tiek lietota valoda, kā valoda satur savu garu. Bet labais gars ir vēl arī citā mūsu apkārtnē, ne tikai valodā. Apsvērsim to, ko mēs tikko apguvām. Kad cilvēks ienāk pasaulē ar guļošu garu, sapņojošu dvēseli attiecībā uz galvu, ka mums īstenībā ir nepieciešams jau pavisam agri no dzimšanas audzināt cilvēku caur gribu, jo mēs, ja mēs nevaram iedarboties uz viņu caur gribu, vispār netiekam klāt viņa guļošajam galvas garam. Bet mēs atstātu lielu robu cilvēku attīstībā, ja mēs netiktu klāt viņa galvas garam – Cilvēks būtu piedzimis, viņa galvas gars būtu guļošs. Mēs vēl nevaram bērnu ar ķepurīgajām kājņām mudināt, vingrot vai nodarboties ar eiritmiju. Kad viņš tikko sāk tipināt kājņām un ar mutīti kaut ko dūdot, arī tad mēs nevaram vēl sniegt īstu muzikālo audzināšanu, arī ar mākslu vēl nevaram sākt. Mēs vēl neatrodam kādu noteiktu skaidru tiltu no bērna gribas uz guļošu garu – Vēlāk, kad kaut kā piekļūstam bērna gribai, tad varam iedarboties arī uz guļošo garu. Jau kad mēs pasakām priekšā pirmos vārdus, notiek gribas aizskaršana. Tad tas, ko mēs ar pirmajiem vārdiem atbrīvojam runas orgānos, jau kā gribas darbība turpinās tālāk guļošajā galvas garā un sāk to modināt. Bet pašā pirmajā laikā mums vispār nav neviena īsta tilta – Vēl nepāriet plūsma, un nu, no locekļiem, kuros griba ir nomodā, gars ir nomodā, uz galvas guļošo garu. Te vēl pagaidām ir vajadzīgs cits starpnieks. Te mēs, kā audzinātāji, cilvēki pirmajā laikā nevaram radīt daudz līdzekļu. Tad parādās kaut kas, kas arī ir labais gars, kas arī ir gars ārpus mūsējām. Valoda satur sevī labo garu, bet bērna attīstības vispirmajā laikā mēs vēl vispār nevaram apelēt pie valodas gara. Bet daba pati satur sevī savu labo garu, savu garu. Ja tai tas nebūtu, tad mums, cilvēkiem no šī roba, kas tiek radīts mūsu attīstībā audzinoši, visu pirmajos bērnu laikos, vajadzētu nonīkt. Te dabas labais gars rada kaut ko, kas var izveidot šo tiltu. Tas liek no locekļu attīstības, no locekļu cilvēka rasties substancei – kurā, jo tā arī ir saistīta ar locekļu cilvēku, tā attīstībā ir kaut kas no šī locekļu cilvēka. Tas ir piens. Piens rodas sievišķajā cilvēkā saistībā ar augšējiem locekļiem ar rokām. Pienu radošie orgāni ir it kā tas, kas turpinās uz iekšu no locekļiem. Piens dzīvnieku un cilvēku valstībā ir vienīgā substance, kurai ir iekšēja radniecība ar locekļu būtību, kura zināmā mērā piedzims no locekļu būtības, kura tādēļ arī vēl satur sevī locekļu būtības spēku. Un mums, dodot pērnam pienu, tas kā vienīgā substance vismaz būtiskajā iedarbojas modinoši uz guļošo garu. Tas, mani mīļie draugi, ir gars – kas ir katrā matērijā, kas izpaužas tur, kur tam ir jāizpaužas. Piens nes savu garu sevī, un šim garam ir uzdevums modināt guļošo bērnu garu. Tas nav tikai tāds tēls, bet gan dziļi pamatots dabas zinātnisks fakts, ka dabā esošais labais gars, kurš no noslēpumainā dabas pamata liek rasties substancei, pienam, kurš ir guļošā cilvēka gara modinātājs bērnā. Šādām dziļi noslēpumainām sakarībām pasaules esamībā ir jātiek saskatītām. Tikai tad apjēdz, kādas brīnumainas likumsakarības īstenībā ir šajā pasaules visumā. Tad arvien vairāk apjēdz, ka mēs īstenībā kļūstam šausmīgi nezinoši, ja mēs izveidojam sev teorijas par materiālu substanci tā, it kā šī substance būtu kaut kas indiferents, kas sadalās atomos un molekulās – Nē, tāda šī matērija nav. Šī matērija ir kaut kas tāds, ka viena šāda matērijas daļa, kā piens, tam rodoties, ir ar tādu visintīmāko vajadzību, kā modināt guļošo cilvēku garu. Kā mēs cilvēkos un dzīvniekos varam runāt par vajadzību, tas ir par to spēku, kas ir pamatā gribai, tā mēs arī pie matērijas varam runāt par vajadzību vispār. Un mēs tikai tad aptveroši uzlūkojam pienu, Ja mēs sakām piens, tam tiekot radītam, kāro būt bērna cilvēka gara pamodinātājs. Tā atdzīvojas viss tas, kas ir mūsu apkārtnē, ja mēs to pa īstam uzlūkojam. Tā mēs īstenībā nekad netiekam vaļā no attiecībām starp visu, kas ir ārā pasaulē, un cilvēku. No tā jūs redzat, ka par cilvēku attīstības pirmo laiku parūpējas dabas labais gars pats – Tālāk audzinot un attīstot bērnu, mēs zināmā veidā pārņemam darbu no dabas labā gara. Sākot ar valodu un ar mūsu rīcību, ko bērns adarina, mēs iedarbojamies uz bērnu caur gribu. Turpinām to darbību, ko redzam izpildām dabas labo garu, kad tas baro bērnu ar pienu un cilvēkam ļauj būt tikai līdzeklim, kas veids šo barošanu. Bet ar to jūs arī redzat, ka daba audzina dabiski, jo tās barošana ar pienu ir pirmais audzināšanas līdzeklis. Mēs cilvēki, sākot audzinoši, iedarboties uz bērnu ar valodu un ar mūsu rīcību, sākam audzināt dvēseliski. Tādēļ ir tik svarīgi, ka mācīšanā un audzināšanā apzināmies. Mēs īstenībā kā audzinātāji un skolotāji ar pašu galvu neko daudz nevaram iesākt. Tā ienes mums to, par ko tai pasaulē jākļūst, jau ar piedzimšanu šajā pasaulē. Mēs varam modināt to, kas tajā ir, bet mēs nevaram šādā ziņā tās iekšienē neko pārkārtot. Bet te dabiski sākas nepieciešamība tikt skaidrībā par to, ka ar piedzimšanu fiziskajā zemes esamībā var tikt ienests tikai kaut kas pavisam noteikts, kas ir radies tikai kultūra attīstības gaitā no ārējiem pieņēmumiem – Ar to garīgā pasaule nenodarbojas. Tas ir mūsu noteiktie līdzekļi lasīšanai, mūsu pieņemtie līdzekļi rakstīšanai. Es to no cita redzes viedokļa jau esmu iztirzājis. Tos, protams, bērns nenes sev līdzi. Gari neraksta. Gari arī nelasa. Tie nelasa grāmatas, un ar spalvām tie arī neraksta. Tas ir tikai spiritistu atradums, ka gariem ir cilvēciska valoda un ka tie pat rakstot – Tas, ko satura valoda un rakstīšana, ir kultūras nosacījums. Tas dzīvo tev uz zemes, un tikai tad, ja mēs bērnam nemācām šo kultūras pieņēmumu, šo lasīšanu un rakstīšanu, tikai caur galvu, bet gan mācām bērnam šo lasīšanu un rakstīšanu arī caur krūtīm un locekļiem, tad mēs viņam darām labu. Dabiski, kad bērns ir kļuvis septiņus gadus vecs un nonāk skolām, mēs taču ne jau vienmēr turējām viņu šūpulī. Viņš jau ir kaut ko padarījis. Viņš pats ar vecāko adarināšanu ir ticis tālāk. Viņš ir parūpējies par to, ka viņa galvas gars ir pamodies zināmā attieksmē. Tad mēs varam to, kas pats ir pamodies galvas garā, izmantot tam, lai viņam iemācītu lasīšanu un rakstīšanu tradicionāli pieņemtā veidā. Bet tad mēs ar savu iespaidu sākam šīm galvas garam kaitēt. Tādēļ es jums teicu – Lasīšanas un rakstīšanas mācīšana labās mācībās nedrīkst tikt pasniegta citādāk, kā tikai ar mākslas palīdzību. Pirmie zīmēšanas un krāsošanas elementi, pirmie muzikālie elementi, tiem jānāk vispirms, jo tie iedarbojas uz locekļu un uz krūšu cilvēku un tikai netieši uz galvas cilvēku. Bet tad tie modina to, kas ir galvas cilvēkā. Jūs tā nomokāt galvas cilvēku, kā jūs to mokāt tad, ja mēs lasīšanu un rakstīšanu mācām bērnam tikai tā, kā tas pierast ir izveidojies, tikai intelektuālā veidā. Ja ļaujam bērnam vispirms zīmēt un tad no tā, ko viņš ir uzzīmējis, attīstām rakstu formas, tad mēs audzinām savu locekļu cilvēku, tālāk par galvas cilvēku. Mēs parādām bērnam priekšā, teiksim, f. Ja viņam tad šis f ir jāapskata – un jāatkārto, tad mēs apskatīšanā vispirms iedarbojamies uz intelektu, un tad intelekts dresē gribu. Tas ir nepareizais ceļš. Pareizais ceļš, cik vien iespējams, caur gribu modināt intelektu. To mēs varam tikai tad, ja no mākslinieciskā pārējām uz intelektuālo izglītību. Jau pirmajos mācību gados, kuros mums bērns tiek nodots, ir jāizturas tā, ka mēs rakstīšanu, lasīšanu bērnam mācām mākslinieciskā veidā. Jums jāapdomā, ka bērnam, kamēr jūs viņu mācāt un audzināt, ir taču vēl arī kas cits veicams nekā tikai tas, ko jūs ar viņu darāt. Bērnam daudz kas darāms, kas zināmā mērā tikai netieši pieder jūsu resoram. Bērnam ir jāaug, viņam ir jāaug, un jums jābūt skaidrībā par to, ka kamēr jūs audzināt un mācāt bērnam, ir jāaug pareizi. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, jūs nedrīkstat ar savu mācīšanu un savu audzināšanu, augšanu traucēt. Jūs drīkstat tikai tā audzināt un mācīt, ka jūs ar savu audzināšanu un mācīšanu ejat līdzās šai augšanas vajadzībai. Tam, ko es tagad saku, ir pavisam īpaša nozīme skolas gados, jo ja vispirms formu veidošanās līdz zobu maiņai iziet no galvas, tad skolas laikā tur notiek dzīvības attīstība. Tas ir augšana un viss, kas ar to saistīts, līdz pat dzimumbriedumam. Tikai dzimumbriedums veido noslēgumu dzīvības attīstībai, kura nāk no krūšu cilvēka. Tādēļ jums šī attīstības laikā pat galvenokārt ir darīšana ar krūšu cilvēku. Jūs nevarat citādi tikt galā, kā tikai zinot, Kamēr jūs bērnu mācāt un audzināt, viņš aug un attīstās cauri savu krūšu organismu. Jums zināmā mērā ir jākļūst par biedru dabai, jo daba attīsta bērnu caur krūšu iekārtojumu, caur elpošanu, barošanos, kustībām un tā tālāk. Jums jākļūst par labu biedru šai dabas attīstībai, bet ja jūs šo dabas attīstību vispār nezināt, kā jūs varat kļūt labs biedrs tai – Ja jūs, piemēram, vispār nezināt, ar ko jūs mācībās vai audzināšanā dvēseliski palēnināt vai pātrināt augšanu, kā tad jūs varat labi audzināt un mācīt? Līdz zināmai pakāpei tas dvēseliski pat ir jūsu rokās, traucēt augošajā bērnā šos augšanas spēkus tā, ka tie var iztīdzēt, kas zināmos apstākļos varētu būt kaitīgi. Līdz zināmai pakāpei tas ir jūsu rokās, bērna augšanu veselīgi aizkavēt, tā, ka viņš paliek mazs un sīks. Protams, tikai līdz zināmai pakāpei, bet tas ir jūsu rokās. Tātad jums ir jābūt izpratnē tieši par cilvēka augšanas apstākļiem. Jums jābūt šai izpratnē dvēseliski un arī ķermeniski. Kā mēs varam iegūt ieskatu par dvēselisko augšanas apstākļos? tad gan mums jāvēršas pie labākas psiholoģijas nekā ir parastā psiholoģija. Labākā psiholoģija saka mums, ka ar visu to, kas pātrina cilvēka augšanas spēkus, kas cilvēka augšanas spēkus veido tā, ka cilvēks strauji iztīdzē, ar visu to ir saistīts tas, kas zināmā attiecībā ir atmiņas veidošana. Proti, ja mēs pārāk daudz prasām no atmiņas, tad mēs zināmās robežās padarām cilvēku par tievi iztīdzējušu būtni, un ja mēs pārāk daudz prasām no fantāzijas, tad mēs atturam cilvēku viņa augšanā. Atmiņai un fantāzijai ir noslēpumaina kopsakarība ar cilvēka dzīvības atplaukšanas spēkiem, un mums jāapgūst tāds skatiens, lai šīm kopsakarībām pievērstu kaut cik uzmanības. Skolotājiem, piemēram, ir jābūt spējīgam darīt sekojošo – Viņam jāpārlaiž sava veida apkopojošs skatiens pār savu skolēnu skaitu mācību gada sākumā, īpaši sākoties dzīves posmiem, kurus es jums esmu minējis. Tie saistīti ar 9. un 12. gadu. Te viņam zināmā mērā jānotur fiziskās attīstības parāde, un viņam ir jāpamana, kā viņa bērni izskatās. Un tad mācību gada beigās vai citā periodā viņam atkal jānotur parāde, un jāredz izmaiņas, kuras te ir notikušas. Un rezultāts darīs viņam zināmu. Tas viens bērns nav šajā laikā tik labi audzis, kā viņam vajadzētu augt, tas otrs ir gabalu strauji paaudzies. Tad viņam sev jājautā, kā man iekārtot nākamajā mācību gadā vai nākamajā skolas periodā līdzsvaru starp fantāziju un atmiņu, lai es strādātu pretī anomālijai. Redziet, tādēļ arī ir tik svarīgi, ka skolēnus patur cauri visiem skolas gadiem, un tādēļ tas ir tik vaiprātīgs ierīkojums katru gadu nodot skolēnus cita skolotāja rokās. Bet lieta ir arī apgriezta. Skolotājs pakāpeniski mācību gada sākumā un attīstības posmu sākumā iekavās 7., 9., 12. gads iekavas ciet, iepazīst savus skolēnus – Viņš iepazīst tādus skolēnus, kur ir izteikts fantāzijas bērna tips, kas visu pārveido, un viņš iepazīst tādus skolēnus, kuri visu var labi iegaumēt. Arī ar to skolotājiem ir jāiepazīstas. Viņš ar to iepazīstas abās parādēs, kuras es iztirzāju, bet viņam šī iepazīšanās vēl ir jāizveido tālāk tādā veidā, ka viņš iepazīst ne tikai augšanu ārēji, fiziski, bet arī caur fantāziju un atmiņu mācās redzēt, vai bērnam pastāv draudi par ātru iztīdzēt. Tas varētu notikt, ja viņam ir pārāk laba atmiņa. Pastāv arī draudi kļūt pārāk druknam, ja ir par daudz fantāzijas. Vajag ne tikai ar visādiem runas veidiem un frāzēm atzīt miesas un dvēseles kopsakaru, bet vajag varēt topošajā cilvēkā arī novērot miesas un dvēseles un gara kopdarbību. Fantāzijas pilni bērni aug citādāk, nekā aug ar atmiņu apdāvināti bērni. Šodien psihologiem viss ir gatavs. Atmiņa ir. Tā tad tiek aprakstīta psiholoģijās. Fantāzija ir. Tā tad tiek aprakstīta. Kaut gan patiesajā pasaulē viss ir savstarpējās attiecībās. Mēs mācāmies šīs savstarpējās attiecības iepazīt tikai tad, kad ar savu uztveres spēju arī nedaudz pielāgojamies šīm savstarpējām attiecībām. Tas ir, ja mēs šo uztveres spēju lietojam nevis tā, ka gribam visu pareizi definēt, bet gan padarām uztveri elastīgu tā, ka uztvere to, ko tā ir atzinusi, arī atkal var mainīt, iekšēji, jēdzieniski var mainīt. Jūs redzat, ka garīgi dvēseliskais pats ved pāri ķermeniski miesīgajā – Tas pats ved pāri tādā pakāpē, ka mēs varam teikt, ar miesīgu iedarbošanos, ar pienu, dabas labais gars pirmajā laikā audzina bērnu. Tad mēs mēreni skolveidīgi iepilinot bērnā mākslu, sākot no zobu maiņas, audzinām bērnu. Tuvojoties skolas laika beigām, tas atkal zināmā veidā mainās. Tur jau ar vien vairāk un vairāk iezaigo no vēlākā laika patstāvīgais spriešanas spēks, personības sajūta, patstāvīgā gribas tieksme. Mums par to jādomā, izveidojot mācību plānu, ka mēs to, kam tur jānāk, arī tiešām izmantojam.